Գուրգեն Բալայան Երգիծական մանրապատումներ Ջերուցման նորագույն եղանակ Իմ հարևանը հայտնագործել է տականալու ամենահուսալի եղանակ Ամեն օր նա խախտում է աշխատանքային կարգապահությունը, անհետանում է մինչև օրվա վերջը եւ երբ հայտնվում է, բետը կանչում է եւ սկսում մշակել, կարմրացնել, քրտնեցնել։ Այսպես ջերմացած գնում է տուն եւ ցուրտ բնակարանում բոլորովին էլ չի մրսում։ Կարող է հարցակել, թե հանգստյան օրերին ինչպես է լուծում ջերմացման հարցը։ Շատ բարձ։ Առավոտ վաղ գնում է խանութ։ Երբ մանրը պակաս են տալիս, ուրախությամբ ջղայնանում է, բորբոքում եւ կարմրում։ Երբ լավ կարմրում է, վազում է տուն եւ սառը բնակարանում բոլորովին էլ չի մրսում։ Որոշել եմ օրինակ վերցնել։ Նախընտրական միամիտ լուրեր։ Մեր ընտրատարածքում տեղի ունեցավ падգամավորության տեխնացուի հանդիպումը ընտրողների հետ։ Տեխնացուն ասելիք չուներ։ Խնդրեց, որ իրեն հարցեր տան որոնց սիրո պատասխանեց նրա վստահված անձին փոխարինողը։ Հաջորդ ընտրատարածքում նախատեսված հանդիպումը չկայացավ ընտրողների մեծամասնական բացակայության պատճառով։ Տեխնացուն գոհ եւ ուրախ վերադարձավ տուն։ Ընտրությունների հաջողությունը ապահովելու նպատակով ասֆալտապատեցին եւ վերացրին ընտրատարածքի խորտուբորտությունները։ Այնպես որ կարելի է վստահորեն ասել, տեխնացուների շքեղ ավտոմեքենաները չեն անկնի փոսերը։ Մյուս ընտրատարածքի ընտրողները խորին երախտագիտությամբ ընդունեցին իրենց տեխնացուի ընտրամարթասիրական օգնությունը։ Կարելի է նորից վստահորեն ասել, որ ընտրողները լավության տակ չեն մնա։ Ձերքը ձերք է լավանում, ասում է ժողովրդական առածը։ Ընտրակատակ։ Նազիկ տատիկ, ում ընտրեցիր։ Հե, բալաջան, բոլորին են ընտրեցի։ Բայց չէ որ մեկին պետք է ընտրել։ Հա, ես բոլորին ընտրեցի, որ իրենք էլ լավերին ջոկեն։ Պայմանագրային բուժում։ Քերիսն օպան բռնեց։ Քերագինս խորուրդ տվեց մեքենա վարձել։ Շտաբ հիվանդանոց հասցնել։ Չհամաձայնվեցինք, որովհետև թանկ կնստեր։ Խնամյուս առաջարկեց մանկական սայլակով տանել, բայց վերջինը շատ էր փոքր։ Շալակով տանելն էլ հարմար չէր։ Վերջապես ճարը գտանք։ Հարևանս կես ժամում տախտակամացից մի падգարակ պատրաստեց։ Քերոս ամիջապես դրինք падգարակին ու հասցրինք հիվանդանոց։ 5000 տվեցինք ներս թողեցին, 25000 տվեցինք մահճակալ տվեցին, երբ հիվանդի վիճակը մի քիչ թեթևացավ, ցանկացանք իմանալ բուժման հետագա ընթացքի մասին։ Այստեղ բուժումը պայմանագրային է, դեղերն արտասահմանյան են, թանկ 90%-ը հիվանդերն է ձեր բերում մեր խորհուրդներով։ Բայց քանի որ մենք բժշկի խորհրդին համապատասխան փող չունեինք, ամեն ինչ թողեցինք բախտի կմաճուկին բժիշկների հույսին, որ նրանք մարդասիրություն ցուսաբերեն։ Իրենց ծախսերով բուժեն քերուս։ Երկու շաբաթ անց ասացին, որ քերիս արդեն լավ է զգում, դուրս են գրում։ Ուրախ, ուրախ գնացին հիվանդանոց։ 200.000 կտակ ու նոր ձեր բուժվածին առոք փառոք կտանեք տուն։ Շատ եք թանկասում, մի քիչ իջեք, ասաց քերակինս։ Վերջին գինը դա է, կտակ կտանեք, չեք տա, բարի ճանապարհ։ Այդ դեպքում նրան նվիրում ենք ձեր հիվանդանոցին։ Ապա հարազատներով մեկ-մեկ մոտեցանք քերուս, համբուրեցինք եւ ձեռնեն դուրս եկանք։ Հիմա բարեկամներով փող ենք հավաքում, որ գնանք պատանդ մնացած քերուս հիվանդանոցից ազատենք։ Ժպիտներ Արամի բարեկամներից մեկի վարորդական վկայականը ցակում են։ Այտա, բա չասիր որ մերոնցից ես ասի համաբանի տեղ չդրեց։ Յա, չասիր որ շահանանցի ես։ Ասի, բայց էլի հեչ։ Դե արի գնանք դրա մոտ։ Արա, այդ որ ասելա մերոնցից է, շահանանցի է։ Չի ազդել վրեդ։ Հիմա ոնց ես որ պոզահանանեմ։ Արամ պապի, մի երկու լիտր քաշած գինուց տուր խմենք էլի, ասում է թորը։ Շատ որ ասում է, պապը զայրանում է։ Կարեն, համահանել միա։ Քեզ հիմա լիտրը 25 դրամ է։ Երևանից գնում են Զորագյուղ հարսնատեսի։ Մեր աղջիկը բարձրագույն կրթություն ունի, ասում են աղջկացնողները։ Գիտենք, բայց մեր տղան էլ ապրում է Երևանի բարձրահարկ շենքի 10-րդ հարկում։ Խնջույքի անվտանգության կանոններ 11 պատվիրաններ Պատվիրան առաջին։ Սիրիր տան տերոջն ավելին, քան քո փորը։ Մի բամբասիր, մի շողոքորթիր։ Եղիր պարկեշտ, որ մինչև վերջ մասնակցես խնջույքին։ Պատվիրան երկրորդ։ Ոչ միայն սիրիր մերձավորիդ, դեռ ավելին հյուրասիրիր նրան։ Աչք մի տնկիր դիմացինիդ ապսեին, պատարակաղի ծայրին, բերանին եւ այլ մասերին, որ เป զի ստամոքսի խանգարում չստանաս։ Պատվիրան երրորդ։ Կենացներից դուրս կենացներ մի խմիր, որպեսզի կատարվի հայտնի երկում ասվածը. թող հայոց գինին մեզ անուշ լինի։ Պատվիրան 4-րդ։ Հարգելի սեղանակից։ Դանակը, պատարակախը, բացիչը եւ այլ սառը զենքեր օգտագործիր միայն խաղաղ նպատակներով, թե չէ Ինչպես դասականներն են ասում, ով շամփուրով գա, շամփուրով էլ կանգնի, ով ապսեյով գա, ապսեից էլ կանգնի, ով լեզվով խոցի, լեզվից կխոցվի։ Դա վերաբերում է նաև թրջող շշերին, դերևս չհայտնաբերված այլ օբյեկտներին, ուտելու այլ զենքերով եկողներին։ Պատվիրան 5-րդ։ Կերս վկայություն միտուր։ Մի ասակոշտ եմ, միևնույն է չեն հավատա։ Պատվիրան 6-րդ։ Եթե սեղանի վրա հավ տեսար, մի ախլորանա։ Իսկ եթե ոտքերի տակով կատու անցնի, մի շնանար։ Պատվիրան եթերորդ։ Քեզ պահիր իշխանավայել, ինչպես քո արջև դրված իշխանձուկն է, այսինքն անաղմուկ։ Ջերմուկի բաժակով օղի մի խմիր։ Խմիչքը մի խառնիր, ուրիշների խոսքերին մի խառնվիր, թե չէ հասցեդ կխառնես։ Քերուդել էշ կասես։ Պատվիրան 8-րդ հարգելի սեղանակից մի տրվիր սադրանքի դոլարները չափավոր շաբաշտու Քեջե մեկ էլ դասար հարգային դեշչությունից նկատեցին ու հարկ պահանջեցին։ Պատվիրան 9-րդ Քեֆիդ լապահին միշտ հիշիր Սոկրատեսի իմաստուն խոսքը. Մարդ կա ուտում է ապրելու համար, մարդ էլ կա ապրում է ուտելու համար։ Այստեղ տեղին է մեջբերել մի խորուրդ եւս։ Սեղանի շուրջ պարտադիր պետք է կատակեր, կատակներ, սրամտություններ, անեկդոտներ էլ լինեն, թե չէ խնջույքն առանց անեկդոտի պարզապես կվերածվի անեկդոտի։ Պատվիրան 10-րդ Մարիր ոչ միայն ախորժակի թրդեհը, այլև խորովածի կրակը։ Իդեպ, վերջերս լորվա անտառներում մի դեպք պատահեց։ Տղերքը, ինչպես ընդունված է ասել, պոզատիները, որոշել են լայնամասշտաբ խորոված սարքել, բայց հրշեջների արհեստավարժ գործողությունների շնորհիվ նախատեսված ուտոց խմոցը ձախողվեց, անտարահրդեհը մարվեց։ Պատվիրան 11-րդ։ Այնքան խմիր, որ կարողանաս թեկուզ գոլորվելով տուն հասնել։ Ռազմական գախնիկ Կանաց տոնի արդիվ Սեդրակը որոշեց կնոջ համար հաճելի բան անել, բայց ինչ։ Ծաղիկ չեր ուզում առնել, որովհետև իր մեկ շաբաթվա աշխատավարձն ափսոսում էր։ Օծանելիք նույնպես չեր ուզում առնել, որովհետև երբեք չեր առել եւ չգիտեր որն է մոդա, որն է մոդայից դուրս։ Ու Սեդրակը որոշեց գնալ շուկա, մթերք բերել, ճաշեփել, կնոջն ու երեխաներին հյուրասիրել։ Գնաց շուկա, առանց սակարգերու լավ լավ մթերքներ առավ, բերեց, եփեց։ Փակագիծի մեջ ասեմ, որ Սեդրակը բանակում խոհարար է եղել եւ մի քանի անգամ նույնիսկ մրցանակ շահել իրենց գնդի խոհարարների մրցույթում։ Կին ամուսնու այս ռազմական գախնիկը չգիտեր եւ երբ Սեդրակի եփած տոլման համտես արեց, հիացավ, մատներն էլ հետը գերավ։ Երեխաները նույնպես գոհ մնացին եւ ասացին. «Մայրիկ, սրանից հետո թող միշտ հայրիկը ճաշ եփի»։ Մայրիկը իհարկե ուրախացավ, իսկ հայրիկը շփոթվեց եւ զղճաց ռազմական գաղտնիքը բացելու համար։ Ով է թույլը։ Գնացի խանութ մի քիչ երջիկ արա, մի քիչ վերմիշիլ, մի քիչ շաքարավազ եւ եկատուն։ Հաշվեցի դրամի մանրը, parzվեց, որ փողը պակաս են տվել։ Գուցե թվաբանությունից թույլ եմ, մտածեցի ես եւ մեր դասատու հարևանին խնդրեցի, որ ստուգի գիտելիքներս։ Ստուգեց եւ ասաց. «Ոչինչ, երեքին գումարած ես»։ Նրա խոսքից քաջալերված գնացի նույն խանութը եւ դարձյալ մի քիչ նպարեղեն առա։ Վաճառողը դարձյալ մի քիչ խփեց ինձ, բայց ես նրան ասացի, որ թվաբանությունից 3-ին գումարած եմ։ Տեղն ու տեղը հաշվեցի եւ ապացուցեցի, որ ինքը դրամի մանրը պակաս է տվել։ Չգիտեմ հավմզվեց թե ոչ, բայց ես պահանջեցի դրամի մանրը։ Մի քիչ շրջեցի փողոցում եւ Խանութ վերադառնալով հանեց 10 դրամ, հենց այնպես մեկնեցի վաճառողին։ «Պարտքեիր» հարցրեց նա։ «Ոչ, նվիրում եմ»։ Այսպես ասած, անվերադարձ։ «Մուրացկան հոչեմ» վիրավորվեց վաճառողը։ Հանկարծ մտքովս մի կասկած անցավ։ Գուցե ինքը վաճառողն է թվաբանությունից թույլ։ «Ինչ թվաբանություն» բացականչեց նա։ Սա արևտուր է, թվաբանություն չէ։ Միամտություններ Պավլիկ Արաքելյանը միայնակ նստել էր, չգիտեր ում հետ խմել։ Ստիփված զանգեց շտապօգնություն։ Բուժիչը եկավ, զննեց, տեսավ ոչինչ չկա, հանդիմանեց։ Ինչու եք կանչել։ Է, բուժիչ ջան, մարդ չկար։ Կանչեցի, որ իրար հետ խմենք։ Հերախոսը զանգահարեց։ Ծաղի, քեզ են ուզում։ Ասա տանը չեմ։ Արդեն տեսել է, ոնց ասեմ որ տանը չես։ Վարսենիկ Ձալո, լավ է չէ որ <laughs> լորեցիկ միամիտեն։ Ադա, որ քո կնիկը միամիտ միամիտ գնա ուրիշի ծոցը մտնի, բադալավ, հա։ Սիրուս Ձալոն գնաց հարևանուհու տուն, սուրճ խմեց, զրուցեց, ապա հարցրեց. «Է, գեղեցիկ ջան, ես մտահան արեցի, կարող է իմանաս թե ինչի համա եմ եկել»։ Աղջիկ ջան, քանի տարեկան ես։ Հարցրեց Վարսենիկ Զալոնը։ 36 տատի ջան։ Տատ ինքը մտաղելի։ Բա ինչի է բույտ այդքան փուչու։ Տատս արդեն 10 լիտր արաղ խմել։ Ասաց թորը Գրիգորը։ Մի օրում այտա։ Զարմացավ Վարսենիկ Զալոն։ Հերդ ո՞նց է։ Հարցրեց Վարսենիկ Զալոն։ Լավ չի։ Չի կարողանում քայլել, խոսել ապա որ ես 95 տարեկան ջահել կնիկ եմ, խազիվ եմ մանգալի, 82 տարեկան հերդ կարա մանգա։ Մարգարիտ, հələ տես էս կոշիկը կարել կելի, հարցրեց Սուսան բարը տեքրագինը։ Նոր ես արել բարո մաշես, էլինջի դա պետք կարելը։ Ապրես, աղջիկս, ապրես, որ ասում եմ եկուս որ պատրվի։ Իմանամ ոչ ոնց կարեմ։ Ավակ, Էդ ինչ օրնես ընկել, էդ ում ձինա, հարցրեց կինը։ Մերնա նստեցի թե չէ, ծուլը լավ ընկավ։ Աշաշ, դա մեր ձինչի, յա։ Բա ինչի է մերի նման։ Ուստավարժամ, տղեդ ոնց է։ Է, ես չգիտեմ գնա զոքան չի ցածրու։ Հայկանու շտատի միամիտ պատասխաններից։ Տատի ջան, դպրոց գնացել ես։ Չէ, դպրոց չեմ գնացել, համա Շիրազ եմ կարդացել։ Տատի ջան, ջայել վախտդ ման ես եկել։ Չէ, թե բան չի պատահել։ Թորներից եմ մանացել։ Ում ես ամենից շատ սիրում տատի։ Ով ինձ պահում է։ Բա ամուսնուդ ինչու ակսորեցին։ Ասին դեմ ես։ Այդտենց էլ իմացա ոչ թե այդ ինչին էր դեմ։